บุ๊กทูห้าสิบสี่นำมือตือนำมมือตือซื้อของ มัวสัมมัวห่าง ผมต้องการซื้อของขวัญ tôi muốn mua một món quà tôi muốn mua một món quà แต่เอาที่ไม่แพงมาก nhưng mà đừng có đắt quá nhưng mà đừng có đắt quá อาจจะเป็นกระเป๋าถือ có lẽ một túi xách tay có lẽ một túi xách tay คุณอยากได้สีอะไร bạn muốn màu gì bạn muốn màu gì สีดำสีน้ำตาลหรือสีขาว đen nâu hay là trắng đen nâu hay là trắng ใบใหญ่หรือใบเล็ก to hay là nhỏ to hay là nhỏ ขอผมดูใบนี้หน่อยได้ไหมครับ tôi xem cái này được không tôi xem cái này được không ใบนี้ทำมาจากหนังใช่ไหมครับ cái này bằng da phải không cái này bằng da phải không หรือว่าทำมาจากพลาสติก hay là bằng chất nhựa hay là bằng chất dẻo ทำจากหนังแน่นอนครับ dĩ nhiên là bằng da dĩ nhiên bằng da ใบนี้คุณภาพดีมากครับ chất lượng đặc biệt chất lượng đặc biệt และกระเป๋าถือใบนี้ก็คุ้มค่าราคาจริง ๆ นะครับ và túi xách tay thực sự là rất rẻ và túi xách tay rất rẻ ผมชอบครับ tôi thích cái này tôi thích cái này ผมเอาครับ tôi lấy cái này tôi lấy cái này ผมจะเปลี่ยนได้ไหมครับ ถ้าต้องการ tôi đổi được không tôi đổi được không ได้แน่นอนครับ tất nhiên tất nhiên เราจะห่อของขวัญให้คุณ chúng tôi gói lại thành quà tặng chúng tôi gói lại thành quà tặng ที่จ่ายเงินอยู่ทางนั้นครับ quầy trả tiền ở bên kia quầy trả tiền ở kia